sikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay ay maglalayo sa bitag ng kamatayan, ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ng kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang lamang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sa gana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit Ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos. Pride Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye, Tested ang cotton and polycotton. cotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sunphone Plus Gold. Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Sunphone Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo. Sunphone Plus Gold, mabalit sa mga butika. Gikan sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling galing mo! Smart, smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Smart. Tanggaling for everyday. Ing ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to! Tanggaling galing Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay max alaga, max protectado pa unique. Max alaga, max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Hi, ako si Police Officer Mel Villa Carlos. To serve and protect, kana ang gisumpaan nato nga trabaho. Wala tay pili basta para sa katawhan, maong lang alerto ko pirmi. Sabay sa healthy diet og exercise, kauban sab nako ang MX3 capsule. Tested and proven nga cholesterol-free og fat-free. Easy Police, kauban nako ang MX3 ready to serve. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Goodbye, Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye, Trusted ang cotton and Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. toothpaste for brushing para siguraduhin max alaga, max protectado pa unique. Max alaga, max with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS. Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ng kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang lamang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sa gana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan. Ngunit ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos. Goodbye to me. Pride Bar Blue with powerful stain away and size. Malupit magtanggal ng dumit man siya pero di masakit sa kamay. Goodbye, dumit! Trusted ang Cotton and Poly Cotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sunphone Plus Gold. Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Sunphone Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo. Sunphone Plus Gold, mabalit sa mga butika. Gikan sa number 1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart, smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday. Ing ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahe. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protect help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay max alaga, max protektado pa unique. Eh. Max alaga, max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Tatak RMN Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang sampo hanggang labing dalawa. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya rin gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtityaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaliwalatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtityaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa. Mangyari nawa ito sa amin at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work that we may awaken, refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest we thank you for your unfailing help and protection this day. Forgive us for our failings, for our selfishness towards one another, and open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the travelers, for those guarding the well being of our nation, and for those with responsibilities. Continue to shower your blessings on our families and preserve the unity of our society. Ito ang himpilang DXDR 981, Radyo Mo Nationwide sa Dipolog City, ang DXDR. At may pahintulot mula sa National Telecommunications Commission. Ang aming studio at transmitter ay nasa 1173 Barangay Turno, Dipolog City. Ang aming pangkat teknikal, Expedito Parangan Elumba first class radio telephone operator with license number 93-1PI10 2813. Ito ang himpilang DXDR 981, Radyo Mon Nationwide sa Dipolog City. Mga kasama ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, Di ka pasisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhat at pagsinta Buhay ay langit sa piling mo Aming ligaya na pag may mga api Ang mamatay ng dahil sa'yo